4, <laughs> 24 i 20. Zdrowaś Mario łaski. Żeby czegoś na świecie To można mówić. Oczywiście można mieć takie poczucie wyjątkowości, bo z pokorą czekając na ostatnie... Kapitanie, odbieramy dziwne sygnały. Niech pan posłucha. podłączyłem wszystko. Y, już niebawem na... No, co to jest? Zobaczmy. O, może teraz tak. Działa? Działa? Próba mikrofonu. Raz, dwa, trzy, trzy, dwa, jeden. Raz, dwa, trzy. Uuu, słucha ktoś? Widocznie wszystko dobrze podpiąłem, bo tutaj na wskaźniczkach pokazane jest, że wszystko ładnie się hula. Ja. Fajna przyczepa. Ej, co to było? Orzesz, kur... Ach, piękny het. Zapewne zastanawiacie się, słuchacze, co to było? Już wam odpowiadam. Do siedziby naszego radia zabłąkał się jakiś durny jaszczur. Niektórzy to nazywają szponami śmierci. W sumie się nie dziwię. Jak ja bym miał takie szpony, też bym był śmiercią. Pomyślcie sobie, jaszczurka wysokości dwóch metrów, o jebitnych kłach, które potrafią przebić pancerz metalowy. Nie, nie, nie, nie, nie. Lepiej mieć przy sobie karabin snajperski i to odstrzelić zanim podejdzie. Choć druga sprawa jest taka, że najpierw trzeba mieć ten karabin snajperski. A kolejna sprawa jest taka, że trzeba jeszcze trafić z tego karabinu snajperskiego. A to gówno jest takie szybkie, że ciężko trafić. Dobrze, że mamy snajperów tutaj. A tak już wracając do głównego założenia i tego, co chciałem powiedzieć, nazywam się John Berry, a wysłuchacie radia. Eee, jak się nazywa to radio? ktoś? W sumie sam tu jestem. Jeszcze nie nazwaliśmy tego radia, ale jakoś się nazwiemy. Może jeżeli wam uda się połączyć, to nam coś podpowiecie. Najważniejsze jest to, że udało się je włączyć. I co sądzicie? Jakoś może nie zadowalająco. Poczekajcie, zaraz może uda mi się coś jeszcze z tym zrobić. Teraz wszystko powinno lepiej działać. Jak mnie słychać? No. Powtarzam, że nazywam się John Barry a wy słuchacie radia, które jeszcze nie posiada nazwy. To radio jest tak zajebiste, jak wszyscy ci, którzy przeżyli wojnę atomową. Jak wszyscy ci, którzy dali życie tym, którzy żyją teraz, w roku 2280. To jest jedna z nielicznych radiowych stacji, która nadaje w eterze teraz. W naszym roku 2280. Jak słyszycie, żyjemy gdzieś tutaj na Podkarpaciu. Gdzie konkretnie? Musicie sami do nas dotrzeć. Na razie nie będziemy dawać konkretnych danych, aby bandyci i szaber do nas nie przyszli. Ani inni debile. Chociaż mogą próbować nas szukać, no ale kula w głowę gwarantowana. Podpowiem tyle. Szukajcie wielkiej wieży. Obok tego będzie duży grzyb. Betonowy. Możecie się domyślać, co to jest, czym to może być, do czego to służy. Ja wam na razie nie powiem. Może chwila przerwy na posłuchanie elementu muzycznego i zaraz wracamy. The Andrew Sisters w piosence Civilization. Each morning a missionary advertised with neon signs native population, that civilization is fine. And three educated savages holler from a bamboo tree. That civilization is the thing for me to see. So bongo, bongo, bongo, I don't wanna leave the Congo, oh, no, no, no, no, no. Bingo, bango, bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go don't want no bright lights, false key, doorbells, landlords. I make it clear that no matter how they coax him, I'll stay right here. I look through a magazine the missionary's wife concealed. Magazine? What happens? I see how people who are civilized bung you with automobiles. You know you can get hurt that way, Daniel? Up the movies they have got to pay many coconuts to see. What do they see, Donnie? Uncivilized pictures that the newsreel takes of me. So, bongo, bongo, bongo, he don't wanna leave the Congo, no, no. cowabunga, he's so happy in the jungle, he refused to go. Don't want no penthouse, bathtub, streetcars, taxis, noise in my ear. So no matter how they coax him, I'll stay right here. They hurry like savages to get aboard an iron train. The Tringalingo Hula Humbala Express. Although it's mostly and it's crowded, they're too civilized to complain. And when they've got two weeks vacation, they hurry to vacation ground. What do they do, Donnie? They swim and they fish, but that's what I do all year round. bango bongo, I'm so happy in the jungle, I refuse to go. Don't want no jailhouse, shotgun, fish hooks, scalp club. I got my spears. So no matter how they come to I'll stay right here. They have things like the autumn bomb. So I think I'll stay where I am. Civilization. I'll stay right was po krótkiej przerwie. Chcę powiedzieć trochę o tym, po co w ogóle robimy to radio. Chyba najważniejszą rzeczą jest to, że chcemy, aby ludzie dookoła byli poinformowani o tym, co się dzieje. Będziemy przedstawiać tutaj różne informacje, co się dzieje, z kim się dzieje, kto atakuje, kto się broni, albo jakieś różne prace, które możecie podjąć. Tak, to jest oczywiste. W tym świecie prasa jest potrzebna. Po co? Żeby odbudować to, co było kiedyś. A jak nie, no kiepska sprawa będzie. I to było głównym powodem, żeby założyć owe radio. No, weźmy pod uwagę, że naprawdę wiele osób będzie ciekawych tego, co dzieje się w ich okolicy i nie tylko w ich okolicy. Tak więc ustawiajcie radio również u swoich znajomych na nasze fale i słuchajcie. Może taką pierwszą informacją, jaką chciałbym powiedzieć jest to, że nieopodal naszej siedziby, jakieś kilka kilometrów, powstaje nowe miasto, miasteczko, wieś, jak to nazwie, tak to nazwie. Nazywa się Buda. No, nazwa jak nazwa, kto na to cokolwiek poradzi. To już nie w naszej mocy nazywać wioski. No ale, ważne jest to, że znajduje się na terenach, które są z dobrym terenem. Można nam uprawiać zboże, Ziemniaki, hodować bydło. Braminy bardzo dobrze tam się teraz hoduje. Chodzi o to, że właśnie Buda potrzebuje osób, które zasiedlą ją. Po co? No właśnie. Jeżeli mieszkacie na jakimś zatupiu pod mostem, czy gdziekolwiek indziej i słuchacie tej audycji, ruszcie się do Budy. Tam dostaniecie dom, dostaniecie floty na początek. No, stokawski wystarczy wam. Tak sądzę. A poza tym co? ziemię. Każdy z was zostanie ogródek, w którym będzie mógł hodować sobie przy własnym domu, co będzie chciał. Zboże, ziemniaki, różne mutowoce, sad posadzić. No, jeżeli ktoś na takim terenie będzie, będzie chciał sad posadzić, no to spoko, proszę bardzo. No ale chodzi o to, że właśnie to może być jednym z głównych miejsc na tym terenie, które w przyszłości ma prawo dostania się bardzo dobrze prosperującą osadą. Tak mi się wydaje, dlatego zachęcam was, żebyście przyszli, zobaczyli i zasiedlili. No tak, wszystko ładnie pięknie, ale gdzie w ogóle znajduje się owa Buda? No właśnie, tutaj będzie miejsce na to, żebym opisał, gdzie to jest. Buda znajduje się w miejscu, gdzie styka się z sobą Wisła i San. Jeżeli ktoś umie posługiwać się mapą, znajduje się to w miejscu 50, 57 na 21, 91. Te koordynaty powinny Was doprowadzić do miejsca. Jeżeli posiadacie pinboje, również po wpisaniu tych koordynatów dotrzecie do miejsca, mam nadzieję, że cali. Uważajcie na rad skorpiony i inne zmutowane zwierzęta po drodze. Na pewno się Wam opłaci. Teraz czas na krótką przerwę i posłuchajcie sobie kolejnej muzyczki. A przed Państwem Bob Crosby w piosence Way Back Home. the dustiest, the winds are the gustiest, the gates are the rustiest, the pies are the crustiest, the song's the lustiest, the friend's the trustiest way back home. Back home. The trees are the sappiest, the days are the nappiest, the dogs are the yappiest, the kids are the scrappiest, the joke's the snappiest folks the happiest way back home. Don't know why I left the homestead. I really must confess. I'm a weary exile, singing my song of lone. is the springiest, the bees are the stingiest, the birds are the wingiest, the bells are the ringiest, the heart's the singiest, the arms the clingiest, way back home. What about the sun? The sun's the blaziest, and the fields the daisiest, and the cows, cows the graziest, and the the laziest, the boys are the wittiest. The girls are the prettiest. Way back home. The pigs are the snootiest. The owls are the hootiest. The plants the fruitiest. Stars the shootiest. The grin's the funniest. The smile's the sunniest way back home. Don't know stare. I really must confess, I'm a weary exile singing my song of loneliness. The food is the spreadiest, the wine is the headiest, the pals are the readiest, the gals are the steadiest, the love the liveliest the life the loveliest way back, way back, way back home. No place like home, sweet home. Witajcie mieszkańcy pustyni po krótkiej przerwie, około trzyminutowej. Mam do was małą propozycję. Podrzucajcie swoje pomysły, nazwy na radio, a my was wynagrodzimy. Jak? Medykamenty, amunicja, broń, jedzenie. Albo czysta woda. Posiadamy sprzęt, który potrafi oczyścić wodę. Tego wam nie damy. Możemy wam zależy dać już wodę. Tamte zbyt cenne. Gdy to powiedziałem, doszła mnie myśl, że możemy stać się przez to przyczyną wojen. Czysta woda. O, tak. No cóż, będziemy musieli sobie poradzić pewnie z szabrownikami. Ale właśnie. Informacja do wszystkich. Szanujcie swoją broń, bo jeżeli nie będziecie szanować swojej broni, to broń nie będzie szanowała was. O co chodzi? Chodzi o to, że musicie broń czyścić, musicie broń naprawiać. Jeżeli nie będziecie naprawiać, nie będziecie czyścić, to się będzie zacinać i w końcu umrzecie. Szybko. Dlaczego? Bądźmy szczerzy. Napadają was bandyci. Wymiana ognia. Dup, dup, dup, dup! I co? Broń się wam zacina. Wasz ukochany Desert Eagle nie może strzelać, bo się zaciął. Dlaczego? Był brudny. No właśnie. Musicie czyścić, naprawiać, smarować, żeby nie przytrafiło się wam to samo, co mi kiedyś. Ale o tym opowiem może innym razem. Teraz chcę was jeszcze przestrzec przed jedną bandycką gromadą. Są to konkretnie łowcy niewolników, którzy nazywają się kompanią jeża. Czym jest ta owa kompania? Jest to grupa ludzi, która chodzi po wioskach, najeżdża je, morduje wiśniaków, zabiera żywność, szabruje, gwałci kobiety oraz niedobitków bierze do niewoli, po czym sprzedaje. Tak, możecie stracić swoją suwerenność, swoją wolność, swoje życie, gdy takich ludzi spotkacie. Dlatego też czyście broń, żeby móc się przed nimi uchronić. Niebawem będę kończył tą krótką audycję, ponieważ mam też inne rzeczy do zrobienia. Trzeba to jeszcze dużo poustawiać, tak więc... Zajmę się jeszcze jedną rzeczą i... będę kończył. Ostatnią rzeczą, którą chcę dzisiaj poruszyć jest sprawa krypt. Czym owe krypty są? Jest to kompleks podziemnych... nie wiem, mieszkań. O, jest to kompleks podziemnych, samowystarczalnych pomieszczeń, których ludzie przeżyli wojnę. Tak, żyjecie dzięki osobom z krypt. Głównie dzięki nim. Dlaczego? Ponieważ w kryptach znajdowały się różne elementy, takie jak dzisiaj używamy. Broń, żywność i przede wszystkim wiedza. Wiadomo, niektórzy ludzie przeżyli na powierzchni, ale niektórzy zamienili się w gule przez to niektórzy stali się innymi mutantami. Pfu! Mutanty. No właśnie. Ale to będzie na inną audycję temat. Dzisiaj chcę powiedzieć o krepcie, która znajduje się nieopodal naszej bazy, czyli krepta 206. Nasi zwiadowcy podczas rutynowego patrolu znaleźli wejście do tej krypty. Co w niej jest? Nie wiemy. Ale tu jest prośba do Was. Jeżeli jesteście albo znacie informatyka lub elektronika, który potrafi włamać się do terminalu, dajcie znać. Naszych ludzi możecie znaleźć w każdej osadzie. Przekażcie informacje o co chodzi oraz namiary na daną osobę. Będziemy zobowiązani. Oczywiście otrzymacie odpowiednią nagrodę. O ile informacja się przyda. To trzeba podkreślić. Bo jeżeli nie będziemy mogli skontaktować się z ową kryptą, no to co nam po tym? Czy wewnątrz są jeszcze ludzie? Najprawdopodobniej tak. Na właśnie, który wygląda jak bardzo duże koło zębate, nie widać śladów użytkowania. Całe pokryte były jeszcze kurzem. Ponadto drzwi do krypty schowane były w baraku, który zamknięty był na klucz. Co to może oznaczać? Albo ktoś zbudował ten barak po wojnie, albo po prostu miało to służyć jakiemuś ukryciu wejścia. Nie wiemy tego dokładnie, ale Informacje o dalszym przebiegu akcji z kryptą dowiecie się w kolejnych audycjach, gdy coś więcej będzie wiadomo. Tymczasem żegnam się z wami ja, John Perry i do usłyszenia w przyszłości. Na razie.